Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen! Tā kā evanģēlijas arī ir dzīve, mēs um, brīvi klausīsimies, kā emuāra mācekļi gāja šo ceļu, ko viņi jūta, kāda viņa pieredze bija Rūpīgi vērosim arī Jēzus um, darbību, kā viņš satiek mācekļus un kā viņš mudina viņus un uzrunā viņus. Jums ir izdalīts uh, pilnais uh, raksta fragments, kurus jebkurā laikā varat uh, um, atgriezties, pārlasīt un taupot laiku. Mēs tagad visu nenolasīsim, bet es tikai mazu fragmentu no 15. pānta. Jūs varat, varat tur sekot līdzi. Un viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem. Bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt, un viņš tiem sacīja: Par jūs, par ko jūs te iedami spriežat savā starpā? Viņi noskumuši apstājās, un viens no viņiem vārdā Kleops atbildēja: Tu esi vienīgais, kas Jeruzalemē būdams nezini, kas šajās dienās noticis. uzlūkojāt šos mācekļus, kā viņi gāja, tad iesim ar viņiem kopā un ieklausīsimies viņu sāpēs. Jo e, šie vārdi, ko viņi tā teica, tu esi vienīgais, tāda kā atbildi Jēzum, ir šo sāpju piepildīta. Iespējams, mēs e, pietiekami bieži nedomājam par e, kristīgās ticības, kāds ir pamats, kur kur tā radās. Un eh, interesanti, ka tās var rasties un bieži radās no traumām, pat vissmagākajām, ko mēs eh, jebkad esam piedzīvojuši, un arī kādi ticīgi arī to piedzīvo. Un šeit redzam, ka krusts bija tas, tā neiedomājamā trauma, ko piedzīvoja Emausa mācekļi. Kā pats Dievs atļāva sevi nogalināt. Kopā ar Jēzu pie krusta mirst arī viņu sapnis par um, atpestītu, dziedinātu cilvēci, sapnis par vispārējo brālību, mīlestību, sapnis no sapņiem. Liela lieta, uh, ko viņi sapņoja, un tā tiek iznīcināta dažās stundās, kas paiet no Jēzus uh, stādīšanas priekšā Pilātam, no izmeklēšanas, tad viņa spīdzināšanas un galu galā nežēlīgās sprieduma izpildes. Tā bija maza mācekļu kopiena. Tomēr mācekļi, kas bija veidojušies ap šo sapni, tā bija dzīva kopiena. Lai arī tajā nebija pilnīgas izpratnes un arī valdīja kādi konflikti. Tās bija gan sievietes, gan vīrieši. Un viņiem bija jābūt lieciniekiem par to cerību, vi, tieši viņu cerību iznīcināšanai. Viņi bija liecinieki vardarbībai, kas tika izdarīta pret nevainīgo viņu mācītāju, kurā skatiens bija, var teikt, salīdzināms ar kā nevainīga bērna acīm. Un tas bija ļoti stiprs un augstprātīgs spēks, kas uzspļāva Jēzus sejai, cilvēka sejai, kas atklāja patieso cilvēces seju. Un tad asinis no viņa maigajām rokām, kājām, kas bija piesistas pie koka. Tās rokas, kas ar tik lielu mīlestību bija rūpējušās un glāstījušas tās nepagurušās kājas, kas vienmēr bija ceļā, lai sniegtu dzīvības vārdu, mīlestības apskāvienu pat visattālākajiem un, un nepieņemtajiem. Jēzus draugi, šie mācekļi, visu to redzēja savām acīm un juta savā sirdīs šausmas. Milzīgas sāpes, kas bija iespiestas viņu atmiņās ar neizdzēšamiem asiņainiem burtiem. Un, eh, tāpēc viņi izjuta tukšumu, kas bija biedējošs kā bezdibenis, jo Jēzus vairs nebija ar viņiem. Apjukuši un eh, dezorientēti, nobijušies mācekļi izklīda katrs uz savu pusi. Viņi noslēdzās sevī. Un tā telpa ap viņiem sašaurinājās līdz viņu bailēm, līdz lielām viņu vilšanām. Un tā plašā pasaule, kuru Galilejas rabīns apceļojot, jājot uz ēzeļa, uz ēzeļa muguras, un eh, kurā viņiem bija ierasta, nu bija tikai atmiņas. Viņu sirds geogrāfija pēkšņi kļuva ļoti šaura. Līdz ar to arī viņu izpratne par realitāti bija sarukusi. No tā lielā mērķa, kas šķita tik tuvu un sasniedzams, kas ir Dieva valstība, ko Viņš bija apsolījis, viņi atradās atgriezti neizprotamā un tumšā bezdibinī, kā tie, kas lielāko piedzīvojumu, entuziasmu devušies jūrā, nu ir sajutuši laivas izjukšanu un pazušanu zem kājām. Šie abi no Emaus bija divi izdzīvojušie. Divi vraki, kas dreifēja, vairs nezinot, kur doties. Un viņu izjūta, kā viņu dzīvei vairs nav jēgas. Trīs gadus Jēzus, ar Jēzu viņi bija izkopuši šo sapni, kas lika viņu jūtām būt paceltām. Tas rabīns, Jēzus mācītājs ar strādnieka rokām vienlaikus vienkāršs un noslēpumains bija um, iededzis viņos šo brīnišķīgo sakni. Tā vietā, lai atkārtotu mūsu bēdīgo vēsturi, vardarbības un ļaunprātības vēsturi, vergu un saimnieku vēsturi, Jēzus viņiem bija atvēris jaunus debesu un zemes apgāšus. Viņš bija apsolījis mīlestības valstību, vietu, kuru katra seja ir tik skaidra, kā bērnam un roka neslēp nekādu ēršķi. Tā bija vieta, kur ir atjaunota cilvēce dārzs, kur dzīve plaukst un nobriest un dāvā sevi, un kur nav ienaidnieku. Tie, kas bija sekojuši Jēzum, bija viņam ticējuši, jo viņš bija, jo bija redzējuši viņa darbus. Viņi bija redzējuši slimniekus, dziedinātus, apspiestus miesā un garā atgūstam dzīves ceļu un atjaunotus. Viņi bija redzina, redzējuši arī netiklas sievietes nocietinātas cinismā, atgriežoties pie īstām asarām un mīlestības. Viņi bija redzējuši nocietinātus grēciniekus, naudas skārotājus, pametot visu un dodoties bīstamā misijā, kuru vadīja Galilejas rabīns un kuru vajāja farizēji. Viņi bija redzējuši un dzirdējuši noziedzniekus uz krusta, izsakām maigus vārdus un mirušos augšām ceļoties. Viņi domāja, ka viņš, Jēzus, ir dievišķs cilvēks, kas ir spējīgs mīlēt un dot dzīvību cilvēka dēls, dieva dēls. Bet tad šis cilvēks, Dievs, varenais pravietis, kas eh, dziedināja mirušos un augšām cēlīja mirušos, tika nogalināts. Cilvēku rokas sita viņu. Tas ir tik vienkārši, kā sit jebkuru citu vienkārša cilvēka dzīvi. Tieši tāpat Jēzus tika spīdzināts, mocīts, šaustīts un nogalināts. Vara viņu bija uzskatījusi par izmetumu cilvēku, kas ir jāiznīcina. Un mācekļi bija aizvēguši, viņi bija nobijušies. Tas viss bija pārāk smagi viņiem un pārāk mulsinoši. Viss pasaules smagums tagad bija uz viņiem. Zeme zuda zem viņu kājām, tas bija kritiens nezināmajā nevar būt neskarts, ejot cauri tik lielai traumai. Un varam iedomāties, kā viņi ir šokā. Šie divi no Emausa staigāja cieši kopā, lai viens otru iedrošinātu un aizpildītu klusumu ar vārdiem, no jauna atstā, atstāstot notikumus un uzdodot neatbildamus jautājumus. Baidoties no klusuma, baidoties palikt vieniem, iepratī tam tukšumam, tam bezdibenim. Viņi gāja no Jeruzalemes prom, bēga no tās nolādētās vietas. Prom atstājot tur sapņu paliekas gaisa pilis. Viņi vēlējās aiziet, atgriezties, atkāpties līdz ikdienas dzīves mēram, ļaut parastām mazajām ikdienas vēlmēm pārņemt viņus. Vairāk maizes, mazāk pūļu, nedaudz vairāk labklājības. Un varbūt, kas to zina, cerēt uz politisku apvērsumu, bet vairāk neko. Cik briesmīgas ir sāpes, ko rada zaudētie sapņi. Cik briesmīgi redzēt, ka cerības nepiepildās un ka mirst mīlestība. Cik nežēlīgs ir trieciens mūsu sirdīm, kad jau kārtējo reizi redzam, ka uzvarēja nemīlestība, iebiedēšana, netaisnība. Jūties apjucis, vientuļš un vēlies uzbrukt kādam, izlikt visas dusmas uz ienaidnieku. Bet saproti, ka vilšanās un sakāpe ir arī tavējā. Tu pats esi sevi pievīlis. Tu pats jūties kā zaudētājs. Tu sāc sevi nemīlēt, sāc sevi nicināt, jautājot, vai tavai dzīvei ir kāda jēga. Un Jēzus ienāk mūsu dzīvē tieši tādās dienās, kā šīs, kad mēs ejam atpakaļgaitā uz vietu, kur mums ir kā bezcerība, vilšanās, tā sauktais reāls visums. Vieta, uz kuru dodamies, zinot, ka tur nekas jauns nenotiks, un ka mums būs jāpieņem pasaule tāda, kāda tā ir, un jāpārtrauc sapņot. Mēs vairs nevēlamies skatīties uz augšu, sapņot lielus sapņus, jo viss ir sabrucis un uzgāzies mums uz galvas. Dzīve ir atgriezīsies ierastajā rutīnā, un mēs samazināsim savas vēlmes līdz mazām lietām, skatoties lejup, lai nejustos bezcerīgi. Dažkārt šķiet, ka Jēzus mācekļi šie divi ir līdzīgi <clears throat> kādam mūsu dzīves gadījumam, pat šķiet, ka man līdzīgi. Līdzīgi, jo viņi staigā pa tām pašām sakāvas vilšanās un izmisuma pēdām. Līdzīgi, jo viņi iet pa tām pašām tumšajām ielām, dodas pa to pašu nakti, kur šķiet, ka nav pat draudzīga gaismas stariņa, ko, kas dotu drosmi, tikai tumsa un skumjas tikai tumsa un bailes, nekas cits. Un tu nevari ne uz ko cerēt, vēlies tikai nonākt mājās, lai aizvērtu durvis aiz sevis un aizsargātos no dzīves, no tās biedējošiem uzbrukumiem. Bet kaut kas notiek. Negaidīta un šķietami nejauša sastapšanās. Vilšanās pilnajā ceļā abi no Emaulas sastopas svešinieku, kuru viņi nekad nav redzējuši. Un Jēzus pirmie vārdi ir jautājums, par ko jūs te iedami spriežat savā starpā? Ievērojiet, kāda tā ir izsmalcinātība un arī ironija šajā Jēzus jautājumā, izliekoties, ka viņš neko nezina par notiekošo. It kā viņš būtu svešinieks, kas parādījies nezinu no kurienes. Un abu atbildi patiesībā ir. Tu esi vienīgais, kas Jeruzalemē būdams nezini, kas šajās dienās tur noticis. Tas ir līdzvērtīgi kā pateikt, tu esi no šīs pasaules. Vai ne? Tas ir interesanti. Šķiet, ka Jēzus izmanto savu veidu sokrātisko ironiju, proti, to metodi, ko izmantoja filozofs Sokrāts, izliekoties par neziņu, lai mudinātu savu mācekli izskaidrot savu viedokli, lai viņš pats saprastu, ka tas ir ne, nepamatots savā uzskatos. Un Jēzus neuzdot nejaušus jautājumus. Tas ir viņa veids un arī viņa pedagoģija, lai ar jautājumiem pamudinātu mācekļus pašiem rast atbildi. Un, man liekas, mēs varam tam piekrist, ja mēs paši atrodam atbildi tādā atbilde nāk no mūsu sirds. Un, um, tā tiešām ir patiesa. Un Jēzus tieši evanģēlijos ļoti daudz uzdot jautājumus. Kāds ir saskaitījis pat 220 jautājumus. Vairāk vai aptuveni tik daudz. Ebreju sakām vārds viens saka, ka sākumā Dievs radīja jautājumu zīmi un ielika to cilvēku sirdī. Tas ir, lai cilvēks uzdot jautājumus un izpētītu to pasauli, ko Dievs viņam devis kā valdniekam. Un savā publiskās misijas sākumā, kad pirmie mācekļi bija sākuši viņam sekot, Jēzus pirmais lielais jautājums bija, ko jūs meklējat? Un tas ir tas pats jautājums, ko Jēzus uzdod mums arī tagad. Ko mēs meklējam? Kas mūs virza? Ko es vēlos? Kāds ir mans mērķis? jo tas ir visu lietu dzīves jēgas pamats. Un atbilde uz šo jautājumu norāda uz to, kas virza mūsu dzīvi. Un tagad ceļā uz Emausu ir jautājums, eh, drusku citāts. Jēzus jautā, kas ir tas, par ko jūs spriežat? Šeit Jēzus vēlas dzirdēt tieši mācekļu skatījumu uz notikumiem, ko viņi ir sapratuši par viņa dzīvi un par nāvi pie krusta. Tad likt viņiem pašiem uzdot jautājumus un atvērties jaunai, plašākai izpratnei par notikumiem. Kad kāds zina atbildes uz visiem jautājumiem, tas norāda, ka viņš ir uz nepareizā ceļa. Dievs mūs bezgalīgi pārspēj. Viņš vienmēr ir pārsteigums, un tie, kas vēlas visu skaidru un noteiktu, pieprasa dominēt pār dieva transcendenci. Tas ir no pāvesta encyklikas gaudījuma. Uh, eh, <laughs> Evangelija prieks. Un tālāk arī viņš uh, secina, ka, ja kādam ir atbildes uz visiem jautājumiem, tas parāda, ka viņš nav uz laba ceļa. Jo be, Dievs ir bezgalīgi pārāks, viņš vienmēr ir pārsteigums. Un tas, kurš vēlas, lai viss ir skaidrs un noteikts, pretendē uz valdīšanu pār Dieva transcendenci. Un Jēzus pirmā, pirmais solis pie mācekļiem tieši ir jautājums. Un atcerēsimies to, kad mums šķiet, ka patiesība ir mums kabatā tepat, jo Jēzus mudina mūs vienmēr uzdot jautājumus un apšaubīt mūsu vienkāršotos skaidrojumus. Jēzus, cilvēks un Dievs - liels noslēpums, kas vienmēr pārsteidz mūsu arī pats Jēzus ir jautājums. Viņa dzīve un nāve jautā mums par lietu, garīgo jēgu, jautā mums, kas padara dzīvi laimīgu. Un atbildi joprojām ir viņš pats. Kā abi no Emaus izies no šī izmisuma? Tos izglābs negaidītais brīnums, un jaunums viņus sašaurinātajās eksistencēs, kas atgriezušās tikai pie faktu realitātes. Jaunā rašanās sākās tieši traumas skartajā sirdī. Visu mūsu traumu sirdī traumu apstādināta un atkārtot iedarbināta. Viens eh, domātājs teica, ka Pesimistam pietiek ar faktu novērošanu, bet optimistam nepieciešams radošums. Un kas gan var būt ražošāks par pašu dievu? Augšām celšanās vienmēr mums atgādina, ka nevar būt tāda zaudējuma, tādas mokas, tādas vilšanās, kas būtu tik milzīgas un sāpīgas, ka tās nevarētu pārvarēt mīlestības radošums. Tā ir negaidīta vēsts jo mūsu ciešanās ir apslēpta svētība. Kaut kādā veidā mūsu asaru vidū ir apslēpta dāvana. Mūsu bēdas dažkārt meklē patvērumu, lai apkoptu mūsu brūces. Ļausim tām notikt, lai sērotu, bet paliksim klausīšanās režīmā. Paliksim atvērti, jo Kungs mūs aicina. Nāciet, Viņš saka, Nāciet, un es jums likšu atklāt gaismas zaudējumu tumsībā, bezgalīgu jūsu cerību kapenēs. Asarās ir dāvana. Un evaharistijā, šajā lielajā Jēzus dāvanā, mēs atklājam ceļu uz Emausu un sastopam viņu. Jo par mums liecina evaharistijā, par mūsu dzīvi, un tā ne tikai runā ar mums, bet arī rūpējas par sāpīgo, ievainoto dzīvi tā to atjauno, svin un to svētī. Mēs nākam uz evaharistiju ar sirdīm, kas ir daudzu zaudējumu salauztas, gan mūžu pašu, gan arī pasaules dēļ. Šajā bedru pārņemtajā ceļā mēs atkal sastopam viņu. Euharistijā tas ir arī misijas svinībās. Mēs sakām, Kungs, apžēlojies! tā ir vispārējā kopējā grēksūdzība. Kungs apžēlojies. Un šie vārdi ir palīdzības lūgums, nevis vainas sajūta un pazemojums tiesneša priekšā, bet lūgums draugiem sniegt roku, sakot, glāb mani, paskaties, kur es esmu nonācis. Tā ir gatavība ļauties palīdzībai un ļauties mīlestībai. Kungs apžēlojies. Tas nozīmē, palīdzi man, to es nevaru izdarīt viens pats. Sniedz man savu roku un izvelc mani no maniem tumšajiem biezokļiem, no manām krīzēm. Atjauno mani un ar mani atjauno visus šeit esošos cilvēkus šajā baznīcā. Palīdzi mums visiem kopā, Kungs, apžēlojies! Tas nozīmē dzirdēt Dievu kā dzīvu personu, kas sazinās ar mūsu dzīvo personu. Pāvesta Franciska encyklikā Kristus dzīvo. Viņš saka, Kristus dzīvo, viņš ir mūsu cerība un skaistākā šīs pasaules jaunība. Viss, ko viņš pieskaras, kļūst jauns, piepildīts ar dzīvību. Viņš ir tevī, viņš ir ar tevi, un viņš nekad nepamet. Neatkarīgi no tā, cik tālu tu varētu novirzīties, viņš tev blakus, viņš ir augšām cēlies, kas tevi aicina un gaida, lai tu sāktu no jauna. Kad tu jūties vecs, dēļ skumjām, aizvainojumiem, bailēm, šaubām vai neveiksmēm, viņš būs tur, lai atjaunotu tavu spēku un cerību. paliksim tagad klusumā līdz apstāšanās vietai. Redzam, jau aizdevumu.